адресована не персоніфікованому колу суб'єктів, дозволяє окреслити межі поведінки не одного, а всіх суб'єктів, що підпадають під таку ситуацію. Г. Діє в часі і просторі за колом осіб безперервно. Д. Чинність дії правової норми припиняється чи скасовується компетентними державними органами у означно встановлені строки. Стаття нормативно правового акту виступає зовнішньою формою норм права і нормативно правового припису як цільного, логічно завершеного державно владного веління нормативного характеру. Стаття нормативно-правового акту і норма права нерідко співпадають. Це має місце тоді, коли всі структурні елементи норми права відображені в статті закону. Та в більшості випадків в статті викладаються не всі елементи норми права, наприклад, гіпотеза, диспозиція чи гіпотеза санкцію. Залежно від цього розрізняють прямий, посилальний чи бланкетний відсилочний способи викладання норм в статті. Прямий спосіб має місце тоді, коли всі елементи норми права містяться в статті нормативно-правового акту. Посилальний коли здійснюється посилання на іншу статтю чи статті, відсилочний, бланкетний спосіб має місце тоді, коли стаття відсилає до іншого нормативно-правового акту. Норма права має свою внутрішню структуру, що виражається у її внутрішньому поділі на окремі елементи, що зв'язані між собою такими елементами норми права є гіпотеза, диспозиція, санкція. Гіпотеза частина норми права, що містить умови, обставини, при настанні яких можна чи необхідно здійснювати правила, що міститься в диспозиції. Диспозиція частина норми, що містить суб'єктивні права і юридичні обов'язки тобто саме правило поведінки. Санкція це частина норми права, в якій вказуються юридичні наслідки виконання чи невиконання правила поведінки, зафіксованого в диспозиції. Санкції можуть бути каральні, штрафні, відновлюючі чи заохочуючі або позитивні санкції. Диспозиція гіпотези і санкції за складом поділяються на прості і складні, а за ступенем визначення змісту на абсолютно визначені чи відносно визначені, наприклад, оціночні, альтернативні. Правові норми можна групувати залежно від підстав на різні види, залежно від суб'єктів, що видали нормативно правовий акт норми права можуть бути а. Прийняті законодавчими, б. Виконавчими, в. Судовими, г. Контрольно-наглядовими органами, д. Громадськими об'єднаннями, е. Трудовими колективами є всім населенням. Залежно від галузі права, конституційні, адміністративні, фінансові, цивільні, кримінальні та інші, за характером диспозиції уповноважуючі, зобов'язуючі, забороняючі, за способом виразу правила з диспозиції імперативні, диспозитивні, за функціями у правовому регулюванні матеріальні та процесуальні, процедурні, за терміном дії в часі на постійно і тимчасово діючі, за дією в просторі на загальнодержавні і місцеві, за колом осіб, на яких норма розповсюджує свою дію, загальні, що діють на всіх громадян, спеціальні, що діють на певне коло осіб.